ko baznīca arī aplūko un, un ļoti detalizēti, manuprāt, eh, apskata eh, tā dažne dažādākās tēmas, kas ir saistītas ar ģimeni šodien, runājam par eh, sabiedrībā, ģimeni sabiedrī, sabiedriskajā dzīvē. Gan par to, kāds ir ģimenes devums sabiedrībai, gan arī par to, ko sabiedrība var dot ģimene vai kā šeit tiek teikts, kalpot eh, ģimenei. Nu tālūk, eh, vēl nedaudz par ģimenes tematiku. Atgādinu telefonu numurus, ja gadījumā vēlaties iesaistīties, uzdodot jautājumus vai varbūt tās eh, pārdomājot no savu pašu pieredzes par ģimeni, par šo ģimenes tematiku, tad jūs varat sūtīt īziņas 2 66 77 272 vai zvanīt 679 69 131. Ķeroties klāt un lasot eh, šo nu jau beidzamās pāris ļoti, ļoti īsas eh, nodeļas, kas ir saistītas ar eh, ģimeni un sabiedrisko dzīvi, sabiedrībā, varbūt es varētu pārdevēt kā ģimenes sociālo uh, dimensiju, tad uh, ir vairākas lietas, kas īpaši tiek izceltas. Um, un kā pirmā no šīm lietām ir solidaritāte ģimenē. Uh, tiek uzsvērta, jā, protams, šī solidaritāte ģimenē. Uh, manuprāt, regulāri dzirdam baznīcas mācībā um, tādu virzienu, kas uh, iestājas par cilvēku kopā būšanu, par cilvēku savstarpējām attiecībām, par solidaritāti, viss, kas ir pretēji individualismam. Indivi individualismam, kas šobrīd ļoti spēcīgi dominē, varbūt tās mūsu uh, sabiedrībās, un ko bieži vien arī, uh, arī te skaitā sociālās mācības kontekstā baznīca izceļ kā uh, klupšanas akmeni, lai mēs varētu pilnvērtīgi un uh, jēgpilni sabiedrībā dzīvot. Arī šajā sakarā uz ģimeni tiek um, vēlreiz un vēlreiz akcentēts, ka individuālisms ir, nu es tā pārfrāzējot un, un interpretējot, saku, kā tāda sērga, kas traucē tiešām ar veidot labas ģimenes attiecības un pat plašāk labas attiecības sabiedrībā un, un vispār sabiedrību veidot um, labāku. Um, jā, solidaritāte jau dzirdējām arī šo katehēžu pašos sākumos ir viens no tādiem um, nu, pamat, um, pamat elementiem, um, raugoties uz baznīcas sociālo mācību. Arī, kad domājam par ģimeni, tad baznīca izceļ, kad solidaritāte ģimenē ir būtiska um, nianse, ko nedrīkstam noignorēt. Tātad, eh, kas tad šeit tiek teikts? Ģimeņu sociālā funkcija, vai runa būtu par atsevišķu ģimeni vai ģimene, ģimeņu apvienību, izpaužas ne tikai kā solidaritāte un dalīšanās starp ģimenēm, bet arī kā dažāda iesaiste sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Solidaritāte dzimst no mīlestības un aug mīlestībā – tā šeit tiek teikts. Citiem vārdiem sakot, ka ģimenes šī sociālā funkcija sniedzas pāri vienas ģimenes robežām vai ģimeņu apvienībām, kad ģimenes šī sociālā funkcija sniedzas arī um, politiskajā un sabiedriskajā plašākā nozīmē sabiedriskajā uh, dzīvē. Un tad tiek piebilst, ka solidaritāte, protams, var dzimt tur, kur ir mīlošas, mīlestības pilnas attiecības, un tāpat tā šī solidaritāte var pilnveidoties un, un arī vispilnvērtīgāk um, dot šo atgriezinisko saiti, ja tā to var nosaukt, tieši um, mīlestībā. Mīlestība, kā solidaritātes tāds um, saistviela vai, vai pamats, kas ļauj tad arī uh, šīm attiecībām veidoties tādām, kādas nu mēs arī gribam redzēt. Solidaritāte var izpausties, un šeit ir uh, uzskaitījums, rūpējoties par tiem, kas dzīvo nabadzībā un trūkumā, par bāreņiem, vecākiem ar invaliditāti, slimajiem, gados vecajiem ļaudīm, tiem, kas sēro, kas šaubās vai ir vientuļi un pamesti – Solidaritāte ir atvērtība citu pieņemšanai un aizbildniecībai un adaptācijai, tā spēja vērst iestāžu uzmanību uz problemātiskām situācijām. Tālūk baznīca sociālā mācība runā par uh, solidaritāti, kad uh, tas ir, nu, jāsaka tā, tādās spēja pamanīt otru cilvēku, um, lai kāda arī būtu tā situācija un uh, lai kāds, nu jā, var tā teikt, status būtu ar šim cilvēkam, vai trūkumcieties, vai bārenis, vai uh, invalīds, vai uh, gados vecs cilvēks, vientuļš un, un visu aizmirsts, kad solidaritāte no ģimenes puses uh, nozīmē to, ka uh, Eh, tiek pievērsta eh, uzmanība un kad tiek pieņemts un kad pat eh, vēl, vēl niansētāk saka, adopcija notiek, kad ir aizbildniecība, kas tiek izrādīta pret ne, tiem, kuriem ir šīs nu, visdažādākās vajadzības sabiedrībā. Nu, kad, jā, ģimene varbūt arī tā, nu, teiksim tā vieta vai uh, tā šūna, tā institūcija, ja tā gribas eh, to nodēvēt, kas var tad arī caur šo eh, pieņemšanu, eh, solidaritāti ar visdažādākajām grupām pievērst arī uzmanību kaut kādām problēmām, ar kurām saskaras eh, ģimene. Varbūt arī kā tāds eh, risinājums daudzām no šīm problēmām. Ja, piemēram, mēs vienas ģimenes ietvarā mm, vecāks cilvēks eh, varbūt tās mazāk socializācija un, un atcerēties par šo cilvēku un regulāri doties ciemos un apciemot un tā tālāk, varbūt tas ir plašākā mērogā var notikt līdzīga, līdzīgs process. Bet citiem vārdiem, kad ģimene, izrādot šo solidaritāti, var pievērst uzmanību problēm, problemātiskām situācijām, lai tās atbilstoši savai kompetencei arī tiktu risinātas. Mm? Tālūk, eh, manuprāt, tas ir ļoti tā spēcīgi arī eh, pateikts, eh, un droši vien tā arī ir, ka ģimenei Eh, kur ir izkopta arī tāda jūtība pret kaut kādām lietām, ļoti ātri pamanīs, eh, kur ir problēmas un, un būs spējīgs norādīt arī uz šīm problēmām un, un, un varbūt tās veidojot ar ģimeņu tādas apvienības, ir spējīga pievērst, eh, pateikšu tā, politisko uh, uzmanību uh, kaut kādām uh, problēmām, kas uh, varbūt tās nav pamanīts vai pietiekoši um, netiek izrādīta rūpe par šīm problēmām. Ģimenes nebūt nav tikai politiskās darbības objekts, tām ir jābūt arī subjektam, darot visu, lai valsts likumu un iestādes ne tikai nepārkāptu, bet arī atbalstītu un aizsargātu ģimenes tiesības un pienākumus. Tātad ģimenēm nu, savā ziņā jārūpējas arī pašām par sevi uzstājot, eh, lai valsts eh, nenoignorē ģimenes. Eh, tik bieži dzirdam to, ka partijām ģimene ir vērtība, kad partijas iestāsies par ģimenes vērtībām, kad partijas rūpēsies par ģimenēm, bet bieži vien tas arī izpaliek. Vai gluži otrādi, pilnīgi pretējus lēmumus un likumus pieņem, kas dažu brīdi šķiet kaitē arī mums Latvijā. Uh, Eh, šķiet eh, kaut kas līdzīgs eh, ir noticis. Un ģimenēm ir jābūt spējīgām arī runāt par šīm lietām un norādīt, kādā veidā varbūt tās tad arī politiskā līmenī var tikt veidota tāda politika un tāda likumdošana, arī ekonomiskā struktūra, kas tad varētu atbalstīt ģimenes un gribas teikt tā, protams, ka var priesteris runāt, var, uh, nezinu, daudz citi cilvēki, sociologi, akadēmiķi runāt par ģimenes vajadzību, var politiķi, bet, manuprāt, jā, jā, pašas ģimenes, kā teikt, nepacelt balsi un nerunāt par to, kas viņām ir svarīgi, tad, nu, mēs redzam, diemžēl var palikt novārtā, atstātas novārtā vai tikai uh, vārdos eh, pausts atbalsts eh, ģimenēm. Bet tā tas nedrīkst notikt, un ģimenēm ir jāiestājas arī par savām, jāatrod veidi, kā iestāties par savām tiesībām un, un, un saviem principiem. Arī jāapzinās, ka tās ir tā dēvētās ģimeņu politikas veidotājas, tas, par ko es runāju, ne, apziņa par to, ka pašas ģimenes ir arī ģimenes politikas veidotājs, un ka e, ģimenēm jāuzņemas atbildība par sabiedrības pārveidi tālūk. Vai jūs esat gatavi? E, un šeit es saucu un uzrunāju īpaši e, ģimenes. Vai jūs esat gatavi sabiedrības pārveidi veicināt vismaz ar saviem lēmumiem, ar savām rīcībām, ar, ar, eh, ar iesaisti politikā, iesaisti arī sabiedriskajā dzīvē. Mm? Kā jau es saku, eh, priesteri un baznīca var eh, daudz runāt par ģimenes vērtību un vajadzību saglabāt un, un, un iestāties pret visādām lietām, kas ir pretēji ģimenes vērtībām un ģimenes statusam sabiedrībā. Bet, ja pašas ģimenes klusēs, uh, kā šeit tiek teikts, diemžēl var arī eh, nesadzirdēt eh, mūsu, un manuprāt, mūsu sabiedrībā, kas kļūst aizvien sekulārāk, arī grūtāk ir baznīcai runāt un uzrunāt, un, un varbūt tās arī, nu, ja patīk ietekmēt eh, likumdevējus, lai, lai tiešām rūpētos un domātu par ģimenēm. Tātad ģimenēm ir jāuzņemas, ar pašām ģimenēm ir jāuzņemas atbildība par sabiedrības pārveidi un par e, ģimenes politikas veidošanu. Tāpēc ir jāsakmē ģimeņu apvienību arī veidošanās, starp citu, tas arī šeit tiek teikts, kad ir labi, ka ģimenes nav viss tādas individuālas ģimenes, uh, Eh, katra ir neatkarīga un, un dzīvo savu dzīvi vai cenšas izdzīvot, bet kad arī veidojas šīs apvienības, kuras tad jau kā tāds eh, spēks var eh, iesaistīties sabiedrībā un, un risināt tad ir šīs, šos jautājumus un, un, un lietas lai atbilstoši un sekmīgi pildītu savus ģimenes uzdevumus un lai aizsargātu tiesības, veicinātu labo un pārstāvētu ģimeņu intereses. Jāveido ir šīs apvienības, tā saka baznīca sociālā mācība. Ekonomiskajā, sociālajā, tiesiskajā un kultūras jomā ir jāveido tādi, eh, tāda mm, programma, eh, kas Eh, īstenotu šo ģimeņa, ģimenes politiku šajās, eh, šajās jomās, tātad ekonomikā, sociālajā, tiesiskajā un tā tālāk. Eh, ir, ir jāiestājas, ir jābūt arī politiski aktīviem principā, tas šeit tiek pateikts un nedrīkstam, kā saka, justies vainīgi par to, kad mēs iestājamies arī par savām tiesībām, par savām vērtībām un saviem dzīves principiem, uh, Eh, nu, gan jau kāds cits aizies, izdarīs un būs labāks un gudrāks. Nē, šeit tiek skaidri un gaiši pateikts, visi apvienojamies. Kopija, kopā un kā kopiena, kā apvienība mēs varam ne, eh, tikai kopā. Eh, vienam pašam dažbrīd tā varbūt arī neiespējamā misija, bet mēs neesam vieni, mēs neesam tikai tādi individuāli uh, ātomi, eh, kas eh, nesaduras ne ar vienu, <laughs> bet eh, mēs esam šeit kopā salikti, lai kopā tad arī veidotu to sabiedrību un arī to ģimeni, kādu ne, gribam un vēlreiz izceļot tieši ģimenes tādu milzīgo, milzīgo um, lomu un uzdevumu. Um, dažreiz man vismaz arī šķiet, uh, Ehm, domājot par šīm politiskajām vai, vai ekonomiskajām attiecībām sabiedrībā, veidojot ar šo sabiedrību um, atbilstoši tiem dzīves principiem vai uzskatiem un, un pārliecībām, kristīgajām pārliecībām, eh, dažu brīdi man šķiet eh, tas, ko es esmu novērojis, ehm, iztrūks varbūt tās tā pozitīvā devuma. Mums tāda tendence, iespējams, ka tā ir tāda vispār latviska tendence stāvēt malā, būt novērotājam, neiejaukties, bet visu nokritizēt un visu, visur atrast un pārmest visas mm, problēmas un kļūdas un, un žēloties, kā netiekam ievēroti, bet neko nedarīt. Un tas, manuprāt, ir nepareizi. Šeit gribas teikt un, un kā lasošo baznīca sociālo mācību arī uzsvērt, ka nē, ir jābūt aktīvai rīcībai, ir pārliecība, ir sapratne, zināšanas par šīm lietām un kopā arī aktīvi rīkojoties, lai veidotu tad labāku sabiedrību. Ehm, vēl, vēl šai pagājušajā svētdienā man arī bija tāds um, gadījums, kad eh, viens uh, kārtīgs katolis, bet kurš nav spējis eh, salauzties, tā arī dzīvo ar savu ar savu sievu un ar audzina bērnu, um, bet uh, nav kaut kādu iemeslu dēļ, un tas, uh, protams, uh, lai paliek arī mm, viņa ziņā labs cilvēks, bet tu vainu sameklēs LGBT ideoloģijā, nu, kad viņi neatļauj viņam laulāties vai, vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Es tā domāju, ir jārunā par vērtībām, ir jāiestājas par to uh, Ehm, tādu patiesību, evaņģēlisko patiesību par laulību un, un, un par laulības vērtību jāiestājas, bet ja visu laiku tikai ar negatīvā formātā, ar, ar kritiku, ar noraidījumu, nemaz neizceļo to vērtību un pats traģiskākais, nemaz pašam nedzīvojot to, eh, pēc kā tik ļoti ilgojas, nu tad man liekas, tad, tad ir zieps, <laughs> tad nekas labs nav, bet – atkārtošos atkal. Pazīstam eh, mācību, baznīca mācību, pazīstam evaņģēlīju mācību un, un kopā arī iesaistamies, lai veidotu tad eh, gan ģimenes, gan sabiedrību pat plašākā nozīmē tādu un pēc tādām vērtībām un principiem, kas mums ir um, nu, svarīgi un, un, un kur mēs redzam jēgu un nozīmi. Uh, Eh, un, un ne tikai novērojam, kritizējam un, un meklējam attaisnojumus, kāpēc es nedzīvoju tā, kā man būtu jādzīvo. Ja es nepieņemšu tādas lēmumus, eh, kas atbilst manām pārliecībām un maniem uzskatiem un manai ticībai, tad, eh, tad nevienu citu es nevaru arī vainot. Un tas ieņem arī ļoti nopietni vērā. Tālūk, bet uh, Aiziesim mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu vēl par dažiem aspektiem. Un tas ir viens, kas ir saistīts tieši ar ekonomisko dzīvi un darbu un, protams, īsi arī par to, kā tad sabiedrība varētu kalpot ģimeni. Bet tas jau pēc muzikālas pauzes. Es gribu tev ko stāstīt, kā ir netrūkst. Un vairāk nav laika gaidīt. Sirds pulsē un man slāpst pēc tevis un pēc tava tuvumā. degu, bet vienalga. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labrīt, labrīt, rādam arī klausītāji šeit, es priestēs Jaunis, un dienas katehēzē runājam par ģimeni, vēl joprojām turpinam, bet šodien arī noslēdzam jau šo uh, eh, baznīca sociālās mācības tēmu, eh, ģimene, eh, ģimene kā sabiedrības šūna. Un šajās nu, beidzamajās atziņās daloties ar to, kas tad šeit tiek rakstīts eh, baznīcas sociālās mācības kompendijā, tad eh, par ekonomiku. Ģimene, ekonomiskās dzīves, dzīve un darbs, tā šī apakšnodaļa tiek saukta. Kas tad šeit tiek teikts? Saiknis starp ģimeni un ekonomisko dzīvi ir īpaši nozīmīga, un tad tur vēsturisks paskats par to, kā tieši ģimene ir bijusi tās ekonomiskās uh, Eh, izaugsmes eh, eh, nu, tāda vienība, pamatvienība, caur kuru tad tālāk ir attīstījusies arī ekonomiskā dzīve plašākā sabiedrībā. Mēram tā es pārstāstu ļoti ātri, varbūt tās virspusīgi šo, šo paragrāfu. Bet ir tiek izcelta šī īpašā saikne, kas vieno ģimeni un darbu. Ģimene ir viens no nozīmīgākajiem kriterijiem, pēc kā jāveido cilvēku darba sabiedriskā un ētiskā kārtība, tā šeit baznīca sociālā mācība saka. Tātad šīs attiecības ir būtisks un tiek uzsvērts, ka ģimene ir nozīmīgākais kriterijs, pie, pēc kā tad jāvadas veidojot uh, darba sabiedriskās un ētiskās kārtības kārtību, sabiedrisko un ētisko kārtību. Šīs saiknes pamatā ir saistības starp cilvēku un viņa tiesībām baudīt sava darba augļus, un tas attiecas ne tikai uz atsevišķu individu, bet arī uz viņu kā ģimenes locekli, un tātad mājas sabiedrība ģimeni, citiem vārdiem sakot. Un man liekas, šeit tā atziņa ir ļoti mm, no nu, skaidra, bet vienlaikus arī izaicinoši, un izaicinoši tādā ziņā, ka bieži vien mums, eh, man šķiet, modernā sabiedrībā rodas priekšsēts, ka tā visa um, ekonomika un visa ražošana un saimniecība ir tā, kurai tiek pakļautas visas citas dzīves jomas. Diemžēl tā tas laikam ir sanācis, kad eh, ģimenes dzīve arī tiek pakārtota, kā teikt, ražošanai, ekonomiskajām kaut kādām attiecībām. Uh, vai ne? Uh, un, un šeit tiek pateikts otrādi, nē, kad jābūt, lai sabiedrība varētu uh, pilnvērtīgi funkcionēt un lai varētu tiešām tā laimīgi un jēgpilni izdzīvot eh, arī tā skaitā ģimene, kad ir jābūt otrādi pavērstām šīm attiecībām. Mēs nevaram savā ziņā pavērzināt mūsu ekonomiskajiem uh, sniegumiem uh, visu sabiedrību uh, ģimenes uh, dzīvi. Kad, un, un tas ir būtiski pakārtojot tātad šai ģimenei uh, gan sabiedriskās, gan ētisko kārtību, uh, un tas tiek pamatots ar šo uh, tiesībām baudīt savu darbu augļus, un ne tikai kā individam, bet visai ģimenei kopumā. Tātad nodrošināt arī atbilstošu darba augļus atbilstošā apmērā tā, lai visa ģimene varētu tikt uzturēta. Darbs ir būtisks, jo tas ir nosacījums, kas sniedz iespēju dibināt ģimeni, kuras savus iztikas līdzekļus gūst no darba. No darba atkarīgs arī personiskās izaugsmes process, jo, ja ģimenes skāris bezdarbs, pastāv risks, ka tā nespēs īstenot savus mērķus. Tad darbs ir būtisks, eh, cik vien man šķiet tiek runāts arī par eh, darba lomu individa ehm, tādā arī savā pašcieņā un eh, tajā spējā parūpēties par sevi, un, bet tas pats attiec ar šai gadījumā uz, uz ģimenes dzīvi un to, kā ehm, bezdarbs var uh, ietekmēt un nelabvēlīgi ietekmēt arī ģimenes uh, dzīvi. Manuprāt, mūsdienās to mēs arī vērojam. Uh, viens no aspektiem ir tas, kad uh, vienkārši aiz bailēm par to, vai, vai spējušu ģimeni uzturēt, uh, jo darba apstākļi nav gana labi, vai, vai Latvijas gadījumā ekonomiskā situācija nav pietiekoši laba, un tas uzreiz ir pamanāms arī uh, daudzi arī uh, Eh, arī no politiķiem to atzīst, ka eh, ekonomiskās situācijas pasliktināšanās atspoguļojas uz demogrāfiju. Nu, citiem vārdiem sakot, vecāki izvēlas uh, Eh, laist pasaulē bērniņus vēlāk vai, vai vispār nelaist, eh, nezinot un, un neizprotot, kā vai, vai spējas uzturēt. Nu, jā, tā, tā ir problemātika tādā gadījumā, bet šeit tiek norādīts un, un pateikts, mums par to ir jādomā un jāpakļau ekonomiskā sistēma, jāpakļau tieši ģimenes dzīvē, nevis otrādi. Zīmīgākais ieguldījums ir ieaudzināt izpratni par darba jēgu un sniegt orientierus un atbalstu profesiju izvēlē, eh, domājot par ģimeni un īpaši jauno paudzi. Ne? Tātad eh, ļaut izprast eh, darba jēgu un, un arī palīdzēt cilvēkiem katram pēc savām iespējām, spējām, pēc spējām tā būs laikam pareizāk, spējām arī īstenot šīs savas spējas, atbilstoši eh, atrodot darbu, profesiju izvēloties un, protams, saņemot atbilstoši cieņpilnu atalgojumu, kas var uh, uzturēt viņu un visu ģimeni. Ar šo saikni starp ģimeni un darbu, sarg, eh, un darbu sargātu ir tā, kāds elements, kas jano, jānovērtē un par ko jārūpējas, proti ģimenes ienākumi, kuriem jābūt tādiem, lai ģimeni uzturētu un lai tā pienācīgi dzīvotu, tātad saiknes starp ģimeni un darbu, un lai to varētu, um, tā attiecība būtu pareiza, vārdiem sakot, ir vajadzīgs arī atbilstoši ienākuma līmenis, lai eh, šie ģimenes ienākumi būtu tādā eh, līmenī, kas spētu uzturēt šo ģimeni un nodrošināt pienācīgu dzīvi, pienācīgas dzīves apstākļus. Jābūt pietiekamam, lai varētu atlicināt līdzekļus, kas sniegtu iespēju iegādāties īpašumu kā brīvības garantiju, arī uz to baznīca sociālā mācība uzstāja. Kad šie ir tie principi, izvērtējot, kas būtu uh, Um, uh, optimālais ienākums uh, cilvēkiem, tad, tad šeit tiek uzreiz skaidri un gaiši uh, arī principi norādīti, rūpēties, lai ģimene būtu pienācīga dzīves nodrošināti, lai būtu iespēja iekrāt un iegādāties savu uh, privātu īpašumu, uh, ne, jo tas viss ir vajadzīgs, lai varētu ģimene tiešām uh, dzīvot un lai būtu labvēlīga vide un lai lai, um, nu, manuprāt, jā, lai, lai visi labāk dzīvotu galu galā. Tiesības uz īpašumu ir cieši saistītas ar ģimeņu eksistenci, kuras vajadzības gadījumā spēj sevi uzturēt pateicoties ietaupītajiem līdzekļiem. Tālūk, um, īpašums ir, īpašumtiesības ir <laughs> savā ziņā neaizskarams. Par to mēs lasījām arī iepriekš, vai ne, eh, ka nav, nav uh, ap, absolūtas tiesības un tomēr, eh, to, tomēr šeit dzirdam norāda, ka īpašam tiesības ir, eh, ir tāda svēta lieta, kas var palīdzēt tad arī atbilstoši eh, nodrošināt ģimenes vajadzības un, un, un līdz ar to arī daļēji, ja gribas teikt, tā arī laimi, mani, nu, tur vēl ar tiecībām jābā, jābūt labām un uh, jāstrādā ar sevi, bet uh, būtiski šis ekonomiskais un īpašumtiesība aspekts. Jānosaka daž, nu, uh, daži nozīmīgi sociālie piešķīrumi, kā šeit tiek teikts, piemēram, ģimenes pabalsti, citas piemaksas personām, kuras ģimeni uztur, uh, kā arī atalgojums par darbu mājasamniecībā vienam no abiem vecākiem. Nu, atkal, tiešām izstrādāt tādu um, uh, sistēmu, kas uh, veicina ģimeni, kas atbalsta ģimeni, kas stiprina ģimeni un kas uh, ļauj ģimene justies droši uh, par nākotni rūpējoties arī par jaunās atvešu um, nākšanu pasaulē un um, spēju nodrošināt viņus, izaudzināt, izglītot un laist uh, neatkarīgā dzīvē, ja tā. Ģimenes un darba attiecības īpaša uzmanība jāveltī sievietes darbam ģimenē. Darbs mājasemniecībā sāks ar to, ko veids māte tieši tāpēc, ka tas paredzēts, lai kalpotu dzīves kvalitātei. Tas ir individuāls darbs, kas sabiedrībā jāatzīst un jānovērtē. Tātad mātes mūsdienās arī, protams, dod iespēju tēvam bērnu kopšanas atvaļinājumus ņemt un tā tālāk, bet šeit spēcīgi, to, protams, runā par māti un, un, un to darbu, ko viņa iegulda mājasemniecībā, rūpējoties par dzīves kvalitāti visai ģimenei, tā skaitā bērniem. Un to vajag novērtēt. Nu, citiem vārdiem var būt tās, kad eh, darba stāžā to eh, bērnu kopšanu eh, vajadzētu skaitīt iekšā. Un, un no bērnu skaita arī stāža gadus pielikt klāt. Piemēram, <laughs> man tā ienāca pratā atceroties kādu sarunu ar vienu ģimenes tēvu. Nu jā, bet pats galvenais, ka tas uzstādījums ir, ka tiešām novērtēt ar to mātes darbu uh, audzinot šo, uh, šīs atmes vai vispār rūpējoties par uh, dzīves, ģimenes dzīves uh, kvalitāti. Un uh, tas novērtējums arī tā, ar atbilstošu ekonomisko kompensāciju, kas pielīdzināma atlīdzībai par citiem darba veidiem. Tā šeit tiek teikts, vai ne? Uh, tātad ar ekonomisko kompensāciju, te jau netiek pateikts kādu, ne jau algu varbūt tās, bet uh, Ehm, bet, bet atrast tos veidus, kā tad šī ekonomiskā kompensācija par šo darbu, jo audzināt bērnus, cik es esmu dzirdējis, ir eh, smags darbs, ehm, un, un tad arī novērtēt to un atzīt eh, to, mm, cik daudz tad arī tiek ieguldīts tajā. Tajā pašā laikā jālikvidē visi šķēršļi, kas laulātos kavē brīvi pieņemt lēmumus attiecībā uz pēcnācēju radīšanas iespējām. Visus šķēršļus noņemt, lai, lai tiešām būtu vide, tāda vide, kurā uh, vecāki arī gribētu, vīcā sieva gribētu arī laist eh, savus bērnus pasaulē un, un kur viņi spētu um, nodrošināt uh, šiem bērniem arī nākotni. Tālūk, ļoti tādas pamat lietas tiek pateiktas un tomēr iespējams uh, Eh, bieži vien piemirstas vai atstātas novārtā vai citu iemeslu dēļ uh, otršķirīgas uzskatītas. Tomēr, ja mēs raugāmies uz šiem principiem, redzam, kā mēs varam varbūt tās reformot, reformēt mūsu sabiedrības kaut kādas struktūras, lai tiešām tās padarītu uh, iekļaujošākas arī ģimenēm, ja tā patīk šis vārds iekļaujošāks. Ejam vēl vienām beidzamajām mūzikas pauzītēm un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu vēl ar dažām atziņām no baznīcas sociālās mācības par eh, ģimenes dzīvi un šajā reizē par sabiedrības kalpošanu eh, ģimenei, kā sabiedrība var arī pakalpot ģimeni. Tad mm, te bija ekonomiskās attiecības, bet vēl kādas eh, domas par to, kā sabiedrība kopumā var pakalpot. Ooh. Mēs paceļamies pāri visām lamatām, tuvojamies dienām labākām. Sakiet, tiem tas nav prāta rēbus, patiesība nemainās. Joprojām Jēzus, Jēzus, joprojām Jēzus, ha, Jēzus, joprojām Jēzus. Jēzus, joprojām Jēzus, jūs čaļi pārdomājāt, ne joprojām Jēzus. Es biju aizgājis no hip hopa spēles, bet esmu atpakaļ kā kosmonauts no mēnesis. Nasa man prasa, kā no augšas izskatās, ja jau runājos ar radītāju ikdienā. Nekas nav mainījies, apkārt slīdēnas, cenšas izcelties kā svārcelējiem vēnas nebeidz rasties jaunas asaras un rētas, bet es joprojām uzticos tam, kurš atklāsina vētras. Tu daudz ko nesaproti. Aha, es arī bailu sev kā debesu krāpju pāri galva, jābūt dāvī maudu lavīns, krīt virsū kā fake rabīns, bet es skaidri dzirdu gana balsi starp visām avīm. Mēs paceļamies pāri visām lamatām. <laughs> Tuvojamies dienām labākām, sakiet tiem, tas nav prāta rēbus, patiesība nemainās. Joprojām Jēzus, Jēzus, joprojām Jēzus, Jēzus, joprojām Jēzus. Ah, Jēzus, joprojām Jēzus, jūs čaļi pārdomājāt? Nē, joprojām Jēzus. Apglabāju savus rēgus kalna pakājē. Iznāca no skapja parādē, sakārtoju to, kas dzīvē notiek paralēli. Kopš es sāku dzīvot, viņi mani parodē. Vai tik grūti pieņemt acīm redzamo? Debesūti, caurām rokām satverošu, pazemīgi viņš nāvi pazemoja. Teica, viss ir piepildīts un apsēdās uz troņa. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādu arī klausītāji, šeit ir Pristas Jānis un dienas katehēzē runājam um, par ģimeni un to daram balstoties baznīcas sociālajā mācībā. Jā, un lasot arī šo baznīcas sociālās mācības kompendiju, kas starp citu ir pieejams arī latviešu valodā un visiem, kam interesē, un es domāju, īpaši politiski, ekonomiski aktīviem cilvēkiem tas varētu būt kā tāds labs, eh, laba lasām viela domājot par uh, um, par savu ģimeni, domājot eh, ne tikai par ģimeni, bet vispār par sabiedrību kopumā un to, kā tad baznīca redz uh, sabiedrību un ko baznīca saka mm, par, par sabiedrību, par pasauli kopumā. Bet noslēgumā vēl par ģimeni un to, kāda sabiedrība var kalpot, sabiedrības kalpošana ģimenei. Tā šo apakšnodaļu sauc. Un kādas atziņas? Sākuma punkts pareizām un konstruktīvām attiecībām starp ģimeni un sabiedrību ir ģimenes sociālās funkcijas un ģimenes sabiedriskās prioritātes atzīšana. Tālūk, atkal, kā es atkārtojos jau um, regulāri, ļoti tādas fundamentālas patiesības tiek pateiktas, un, un kā viena no tām ir atzīt to, uh, no sabiedrības puses atzīt to, ka ģimene ir, ir uh, uh, prioritāte, sabiedriskās dzīves prioritāte, un to vienkārši pieņemt un atzīt. Sabiedrību, un jo īpaši valsts iestādēm ņemot vērā, ka ģimene ir prioritāte un ka tā ir sabiedrības aizsākums, uh, aicinātas garantēt un veicināt patieso ģimenes dzīves in, identitāti un novērst un apkarot visu, kas to ievaino un izkropļo. Politiskajai darbībai un likumdošanai jāizsargā ģimenes vērtības. Tālūk, tātad atzīstot, ka ģimene ir vērtība, atzīstot, ka ģimene ir prioritāte, tad no valsts puses un likumdošanas, tāpat tās kā, nu pat kā dzirdējām arī no ekonomiskās dzīves puses jākārtoja sistēma tā, lai tas arī atspoguļoties, atspoguļotos ģimenes dzīvē, lai šajā brīdī, protams, politiski tas tiktu arī skaidri un gaiši pausts un, un likumdošana vērst uz to, lai atbalstītu šo ģimeni nevis otrādi, turklāt vēl vairāk rūpēties, ieviešot tādus likumus, kas palīdz tad arī ģimeni, ģimenes dzīvi um, izdzīvot uh, pilnīgākā veidā. Nevis, nevis otrādi. Uh, nu, jā. Un šeit, protams, uzreiz uh, jāizdomājas arī par viens, vienzimumu pāriem un par to, kad vai tiešām tā ir ģimene, vai tā var būt uh, ģimene, uh, vai tā ir tāda kopdzīve, kuru mūsu modernās pasaules realitātē ir uh, nu, uh, jātolerē, <laughs> ja, bet, eh, bet vai to tiešām var saukt par ģimeni un, un, un gribas teikt, vai tiešām cilvēki, kuri eh, uzstāj uz to, kad ir eh, citādāki šajā jomā, vai, vai tiešām vajadzīga tad arī ģimene, kas ir šī tradicionālā uh, ģimeni un tradicionālā izpratne par, par ģimeni. Nu jā, bet tā, tas tāds blakus komentāriņš šeit tas konkrēti nemaz arī netiek no, nu, nosaukts. Es vienkārši izdaru tādu kā secinājumu, kad rūpes par ģimeni un likumdošanas veidošana tāda, kas aizsargā ģimenes vērtību, varētu to arī nozīmēt. Uh, Um, tas ir tāds ideāls, uz ko baznīca arī aicina, apzinoties, apzinoties visu šo uh, mācību, kas skar uh, tieši ģimeni, uzsverot ģimenes starp vīrieti un sievieti, atvērt uz dzīvību un, un uh, nešķiramu, uh, um, nu jā, viss šīs um, tādas pamatlietas, uh, ko uh, mēs saprotam, kad runājam par ģimeni. Uh, Atzīt, respektēt un veicināt ģimenes tiesības, efektīvas ģimenes politikas īstenošana, um, tas ir darbības tādas, lai spētu apmierināt vajadzības, ko nosaka ģimenes tiesības, tad vērst visu tiešām uz uh, rūpēm par ģimeni, lai to atbalstītu. Ģimenes identitātes atzīšana ar ģimeni saprotot dabisku sabiedrību, kas kuras pamatā ir laulība. Jā, tālūk, eh, eh, baznīca atkal un atkal eh, runā par to un aicina atzīt un aicina respektēt arī šo tādu nu, nu, tradīciju, kur, kuru nu jā, gadsimtiem, gads, gadsimtiem arī ir respektējuši un, un cienījuši un kas ir palīdzējis, uzturējis sabiedrības. Politiskai sabiedrībai un valstī atzīt ģimenes prioritāti nozīmē pārvarēt individualistiskās koncepcijas un pieņemt cilvēku, cilvēka ģime, ģimenisko aspektu kā obligātu kultūrālā un politiskā skatījuma dēļ. Tātad atzīt ģimenes prioritāti nozīmē arī uh, tikt pāri šim individualistiskajam kritiskam skatījumam uz, uz cilvēku sabiedrībā. Tad, tad arī uz ģimeni tik pāri šim individualistiskajam eh, izpratnes veidam eh, par cilvēku un, un, un ģimeni. Eh, lūk tā, pavisam šķietam vienkārši, bet mūsdienu sabiedrībā un kultūrā, manuprāt, šo, šo kultūru mainīt, kas ir kas tik, tik ļoti spēcīgi individualizējis, nu, šo kultūru mainīt, uh, tad būtu mans jautājums, kā to vispār varam izdarīt, jo, cik saprotu ar to, kad es šeit nolasu baznīcas sociālās mācības dokumentu un, un kad mēs daudz šeit runājam un vispār baznīca runā par, par ģimeni, par vērtību, par tiesisko sistēmu un visu citu, sociālo struktūru veidošanu tā, lai tā atbalstītu ģimeni, ar to vien nepietiek, lai atbrīvotos no individualismu. Tāpēc mēs jautājums, kā to darīt. Varbūt tās jūs rādam arī klausītāji varat palīdzēt, īpaši ģimenes, vai iespējams, ka varat iesaistīties un pastāstīt, kā tad ir uh, ar to individualismu uh, ģimenes. Es nojaušu. Sarunas ir bijušas, un es, protams, nojaušu, bet gribas rast arī risinājumu, kā tad mēs to varam uh, vislabāk izdarīt. Cilvēkus nedrīkst uztvert tikai kā atsevišķus individus, bet tie jau lūko arī saistībā ar ģimeni un kā ģimenes šūniņu. Tālūk tie noslēdzošie šīs nodeļas vārdi, cilvēku nevaram tikai kā tādu atsevišķu individu uzlūkot, bet arī, kad mums cilvēks jau uzlūko kā mm, ģimene. Un kā daļa no šīs ģimenes šūnas, lai mēs tiešām arī eh, šo, mm, nu, gribas tā teikt, varbūt tās liekvārtība, bet tādu patieso cilvēka identitāti arī spētu tvert, eh, vai ne? Mm, un atkal, mēs lasījām daudz kad eh, patiesība, patiesā identitāte ir eh, Dieva dotā un nāk no Dieva, bet, protams, visas citas nianses un aspektus, kas mums kā sabiedriskām būtnēm uh, izceļ baznīca sociālā mācība, tai skaitā attiecībā uz ģimenes dzīvi un vēlreiz un vēlreiz uzsver, kad uz cilvēku jāskatās ne tikai kā tādu uh, nošķirtu uh, individu, bet uh, kā daļu no sabiedrības, kā daļu no, no ģimenes un lūkoties eh, uz cilvēku, arī ņemot šo ģimenes, nu nezinu, eh, dimensiju eh, vērā, vēl kāds svešvārds. Bet jā, ar to mēs arī noslēdzam šo nodaļu, kas bija veltīta – Baznīca sociālajā mācībā tieši ģimenei, ģimenei kā sabiedrības pamatšūna, um, ar to arī beidzam lasīt šo nodaļu, um, ceru, ka bija liederīgi, uh, ka noderēju un varbūt tās palīdz arī paraudzīties uz ģimenes dzīvi, uz, uz sabiedrības struktūrām un to, kā tad, vai tās tiešām atbilst uh, uh, ģimenes prioritātēm, vērtībai, par ko arī daudz, daudz politiķi runā. Ja ne, tad redzam, šeit jau ir doti tie virzieni, kādos mēs varam domāt un ko mēs varam risināt, lai, lai tas tā būtu, lai ģimene būtu prioritāte. Um, nākošās tēmas, es domāju, būs gana interesantas arī, ehm, kā nākošā tēma, eh, kurai pievērsīsimies, protams, ir darbs, cilvēka darbs, um, apskatīsim arī tādu lietu. Bet šajā rītā